Obujukiro bwebiragiro esura ya na mwenda. Endagano yo mukama na Isiraeli omunsi ya Muhabu. Ebinibyo bigambo byendagano ebyo mukama yaragire Musa na bantu ba Isiraeli omunsi ya Muhabu. Endagano eyo yabaire akozire nabo ali Olebu etabulimu. Awo Musa ayeta Isiraeli yona abagambira ati mukebonera ebyo mukama yakozire omunsi ya Misiri ebyo yakozire farao na baramatabe nensi yeyona mukebonera ebiyengo ebyabaireo nobubonero nebitangazo birinya ebyamani kyonka kuika kireki omukama takabaga magezi gakushobokerwa anga maisho gakubona anga matwiga kuulira mbarabize omwirungu emyaka gana kyonka emyendo yanyu teka batemukiraga amubiri nangu n'enkaito zanyu zikawereraga amaguru ganyu timwaboine kyakulya anga divai ya kunywa nangu namarwache mubone kumanya uko inyendi mukama ruwanga wanyu izire munu sioni omkama wa eshiboni na ogi omkama wa bashani bakabatabaalira yabandashana kyonka mwabasinga ensi yabo tukagitwara twagiya abarubeni abagadi nenusu yoruganda rwa manase twagiba obusika Arwekyo mwegendereze kukwate bigambo byendaganegi niro byona ebyo muri kukora birigoshoka kireki nywena mwemereere omumaisho gomkama ruwanga wanyu abakuru benganda zanyu abagurusi banyu abatwazi banyu abashayija bona ba Isiraeli abana banyu abakazi banyu nomufuruki ali omurusisira rwanyu nabasiza enkwi nabatayira amaizi mulyanu akukora endagano nomukama ruwanga wanyu nokutora ebyendagano egyo erikubaragira awo omukama amise okwo muli yangalie na wenene okwo ali ruwanga wanyu nkoko yabaraganisize kandi okoyanayirire baishe inywe abalimu Abraham, Isaka na Yakobo. Tinwe nywenka kama alikukora nabo endaganegi. Nagikora na ichwena abamwemereranwa omumaisho nabayijukuru baitu abataka zairu Inywe nimumanya oko twaturaga Misiri noko twarabire omunsi yamahanga agandi. Mukabona ebinyamunuge baruwanga babo abemiti mabale abefeza nezaabu ebyo baba ile bainabyo muramanya omulinwe atakuba mumushayijanga mukazi eka anga ruganda kuruga amukama ruwanga waitu kireki kugenda kufukamira baruwanga abamanga galinya ekyo kya kushusha omuzi gokumerwamu omuti gwamashagwa mara oguli kukambarara muramanya atakuba omuntu nomu hanu akireki kuulira endagaano egi akashuba akagamba oko atabe kantunoro ya kujema akagira oko yayenda ekyo kya kubaisa inywena omurungi no mubi omkama ataliganyira muntu nkogo alimunigalira kubi nemiramo yandikirwe omukitabeki emkwate eshube emfute omunsomo omkama alimshorora omungandazona za Isiraeli agwerwe naku kuonderana nemiramo yendagano eyandikirwe omukitabeki kyamateka aho omuzarwa ogulija ogwabaji kurbanyu no munyamanga aliruga omunsi yara kabalibona enaku ezilibaziteire ensi yanyu nendwara ezo mukamaliba agisindikire baligamba bati ensi yona buganga mwonyu ruira tebyairwe mukanto teri kumerwa mukantu tiya kumera bunyashi esosotoirwe nka Sodoma na Gomora Adima na Soboimu ebigo ebyo mukama yasosotoire azimbeziibwe ekiniga niko amanga gona galiyebazagati kuba kiyo mukama yagizire ati ensegi akagigiriraki ekiniga kingi kiti aho abantu baliorora bati arokuba bakanagirana endagano yo mukama ruwanga wabaishebu eyo yakozire nabo oro yabayire Misiri bagenda bakolera baruwanga abandi babafukamira baruwanga abo batamanyaga mara abo atabaragire Aho orw'ekyo akanigalira muno ensi egi yakwatwa emiramo yona yandikiro mkitabeki omkama akabaiya omunsi yabo akwetwe ekiniga ekibi ekyamani muno yabarasha omunsi endijo na kireki niyo bali aliwo ebintu ebyo mukama ruwanga waitu yashirekire kyonka akatua amateeka aga ichwe nabayikuru baitu eira iliona tukwate amateeka aga gona